Evitu oculo De iom da tempo, la mondo trapassa silentan epidemion de oculai problemoi. Pro tro longa cae continua rigardado al ecranoi de computiloi cae telefon apparatoi, multe homoi spertas la tiel nomatan oculo Nun tempe, Quindec procentoi e la usantoi de computiloi riscas pritiu silenta sed grava problemo. La plei optai simptomoi estas secezo de la oculoi, troa larmado, iucado, ca nebula vidado, et diplopio, percepto de du bildoi e la vido de uno obiecto. Ne temas pri simpla malconforto, tiui simptomoi povas evolui al severai ocul malsanoi, ciui estontece influos la viv qualiton cae la labor capablon de homoi. La pandemio de Covim de Cnao intensigis tion fenomenon pro la longa enfermigio de homoi. Ciam oni fixas la rigardon sur la ecranoin, Oni malpli ofte palpe brumas, cae la oculoi dum longa tempo strebas focusi je proximae obiectoi. Cetio causas malpli da productado de larmoi, secve secidion de la ocul surfaco, cae cronican inflamon. Crom oculae simptomoi, eble ocasas cap doloro, cae col doloro. Se une ne prisorgas la aferon, tiui reagoi povas transformigi en seriosain oculain malsanoin. Quelcai simplei pasioi povas eviti tian oculo lacigion. Uno, post ciu dudec minuta rigardado al ecrano, oni pausu por rigardi dum dudec secundoi al obiecto situanta ie ses metra distanso. Citio permesas che la oculei muscoloi mal strecigiu cae iom riposu. Du, tauga prilumado de la chambro, cae la sequezo de la aero estas gravae factoroi. Lampoi devas directi la lumon ne recte sur la oculoin. Se necesse, oni malsecigu la aeron per vaporiloi, cae evitu polvon en la aero. 3. La posizio de la ecrano estas grava por eviti strecigion de la cola i muscoloi. Ecranoi devas stari iom mal supre de la oculoi, ie distanso de unu braco. Quar, oni usu suffice granda in literoen sur la ecrano, por eviti cun premadon de la oculoi, cae cusenon por confortigi la torson. Quin, ocase de concernae simptomoi, oni ne procrastu visiton al ocul curacisto, char eble subtilai ocul malsanoi pri kiui oni ne conscias povas evolui al severai ocul problemoi. Cai iui moderne medicamentoi povas signifo plene mildigi la oculo lacidion. Anca o relate la sanon de la oculoi validas la ora regulo. Prevento estas la plei prudenta sinteno.